svi putevi će biti zatvorani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com doba put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Soba put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Na الكرامل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان وامتربي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Večeras sa Allahom dozvolom e, počinjemo sa poglavljem o posudama koju je šejh e, imam Ibn Hajar u Umdetul Ahkam, odnosno Bulugul Meram, jel spomenuo ovdje بارك الله فيكم نعم طيب كترنا استهاديث قد حزيفة رضي الله عنه قد حزيفة رضي الله عنهما حزيفة ابن اليمان دا الله قصاني صلى الله عليه لا تشربوا في آنية الذهب والفدة ولا تأكلوا في سحافهما آه، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه كاجر دكلا الله قصانيك sallallahu alaihi sallam, nemojte da pijete uh, iz posuda od zlata i od srebra i nemojte da jedete iz njih. Dakle, nemojte da jedete ni da pijete iz posuda od zlata i srebra, jer one pripadaju njima, kafirima, jel, na Dunjaluku, a vama na Ahiretu. Hmm? Dakle, hadis je, hamdu Allahi, rabbi jasan. Dakle, Allah u posljednice nam je zabranjuje da se koriste posude od zlata i od srebra za piće i za jelo. A? Jer one, kaže Allah u poslanih sveme, one su njima na dunjaluku, a nama su na ahiretu. Taj, šta možemo iz ovog hadisa da uzmemo? Kao prvo hadis je sahih, bilježe ga Buhari i muslima, tako. Na prvo mesto. E, Rekli smo, dakle, Allahu poslanik da dakle, se zabranjuje da se koriste posude od zlata i od srebra za piće i za jelo, tako? Druga stvar, naše pravilo koje stalno spominjemo, enehi jak tedi tahrim, zabrana povlači za sobom, tahrim, je tako? Zabrana, ne, naredba povlači obavezu, a zabrana povlači, ne, haram. Haram, haram, dakle, tahrim, tahrim, kažemo ono prvo el emr jeste li vudžub, naredba za sobom povlači vađib, obavezu, a zabrana za sobom povlači tehrim, da je zabranjeno, da je haram. Dakle, kad je lako sam nešto kaže, nemoj to raditi, ili ostavi to, ili kloni ga se, znači da je ta stvar haram. I taj, dakle, to je osnova. A? To je, dakle, osnova. Barek Allah fikum. Nam. Treća stvar, enel hukm amun fi hakki riđali u nisa. Iz ovog hadisa možemo također da izvučemo da je zabrana općenita, obuhvata i muškarce i žene. Da ne bi neko došao i rekao da kijas je onaj batik, kijas, ono pogrešna analogija, pa da kaže dobro mi znamo da je zlato zabranjeno muškarcima, prsten, ogrlica, je tako? A ženama je dozvoljeno, onda ćemo kijasom da kažemo da ova zabrana lahovog poslanika korištenja srebrnog i zlatnog posuđa, da se to odnosi na muškarce, a ne na žene. To je netačno. Svatate, već je zlato zabranjeno i srebro je zabranjeno osim a, kod žena, dakle onom, u ovom slučaju kojeg smo malo prije spomenuli kao nakid. A ovdje ovaj hadis upućuje da je zabranjen i kome? I muškarcima i ženama. Svatate, bar kalau fikum. Nam. <clears throat> Četvrta stvar. Zabranak koji je Allah, ko sam se ovdje spominje, dakle, zabrana korištenja zlatnog posuđa za jelo i za piće, a? ne upućuje samo da je zabranjeno za jelo i za piće. A? Zabranjeno je posjedovanje uopšte takvog, e, takvog e, posuđa ako ga koristiš za nešto drugo, kao, na primjer, šta? A? Rekli smo jelo i piće. Onda nakit. Dakle, da imaš zlatne vaze, zlatne šerpe, stavio si i šta, šta ti ja znam kao nakit stana i ta vrsta je, kako se nam razumije, ta vrsta je zabranjena nam. I, dakle, ne samo to, također upućuje hadis da je korištenje srebra i zlata i u drugim slučajevima zabranjeno. Osim ono što ćemo kasnije spomenuti, a to je, na primjer, ono što smo spomenuli nakit za žene. A? Svatate ovo, barek Allah u fikom. Taj, Izen, uh, uh, afon, iza kane, dakle ovo je peta stvar, iza kane istimaluhuma haramen, uh, وهو مظنة الحاجة والابتذال فاتخاذهما أواني زينة وتخفا مثله في التحريم وأولى Dakle, stvar koja je jasna, a to je, ako je Allah poslan sveme zabranio uzimanje posuda od srebra, od srebra i zlata. iako znamo da imamo veliku potrebu da koristimo posuđe, čaše ili druge posude, a? ali pored toga što imamo potrebu za korištenjem posuda, Allahov poslanik nam je zabranio. Što ukazuje da ono što ti ne treba, dakle što nisu posude nešto drugo od zlata, da ti je još više zabranjeno nego ovo. Hvatate ovo? A? Dakle, preče je da bude haram nego šerp od zlata. Ili čaša, imaš pehar od, od zlata ili od srebra. Allahu poslanik ti zabranjuje iako zna da ti je potrebna ta čaša. Da piješ iz nje, jer tako, ili da držiš u nju napitak neki ili hranu, Allahu poslanik ti zabranjuje korištenje takve posude. A? Kažemo, iako, iako uh, ti je potreba za posudom, zabranjena ti je. Šta je onda sa stvarima koje ti ne trebaju? Kao na primjer, ono što malo prije spomenu smo, posude koje ne koristiš, već ispostavio samo kao ukras, one su zabranjene. A? Svatate ovo bare kalav figu. A? Taj. Bare kalahu fikum. Dakle, ono što čovjek koristi za nešto drugo, ili, ili u čemu ima oholosti, tak, također nije dozvoljeno. Također nije dozvoljeno. Wallahi, nedavno sam, dakle, vidio, ovaj, kad su Amerikanci, kad su strušili Sadama, jel? u njegovoj rezidenciji kalašnikov od zlata. Allahi, kalaš od zlata. Sve, od, osim onaj kundak pozadi. U stvari, kundak je isto na preklapanje. Ali ono naprijed, dakle, osim ona, eh, onaj dio naprijed, on je drven. Šeže je sve zlatno. Subhanala. Zlata se VC šolje od zlata imao. Sada mu Ja? Uvajte, uvajte, imam isto Dakle, ovo, bez, dakle, bez sumnje da je ovo, da je ovo na većem stepenu zabranjenosti od, od pehara i od posuda. Tako, shvatate ovo, hamdulillahi, rabil alimin, nam. Šesta stvar. Iz hadisa kaže Allah poslani sveme, one pripadaju njima, ili on, one su za njih na dunjaluku, ili one su njima na dunjaluku, misli se na kafire, a vama na ahiretu ovaj hadis ne upućuje na to da su njima dozvoljeno da su im halal. Ha? Već upućuje na većinsko stanje njih, kakvi su oni. Dakle, Allah uposlije sebe kaže, oni su takvi, ha? dakle, kafiri su takvi da oni to koriste. Ha? To je jedno od njihovih svojstava na Dunjaluku. A jedno od vaših svojstava na Ahiretu. Mm? Dakle, ovo ne upućuje na to da kažemo židovima i hrišćanima je dozvoljeno da to koriste po islamu, a nije dozvoljeno njima, ni, ni njima da, da to koriste, već je to šta? Od svojstava nevernika na dunjaluku da koriste, dakle, posude od zlata i od, i od srebra. Nam. I ovo je, alhamdulillah, jasno. Pa idem. Subhanala. Zato kaže šejh ovdje, subhanala, interesantna stvar. Kaže, وإلا فإنهم محاطبون ومؤذبون على أسور شريع وفروعها وعلى أوامرها ونواهيها يرچه إوني يكو سكاتر أوني چه بيتي كاجنياواني سهدنو شعوبهم شريعتو دقل شريعت محمد صلى الله عليه وسلم I naredbe i zabrane Muhammed, šarijata Muhammeda s.a.v. važe za njih, isto koji za muslimane. Svatate ovo ali oni su kafiri, pa i se ne pridržavaju i ne veruju, a? a mi smo muslimani, zato što i se pridržavamo, dakle, šerijat Muhammeza Seleme. I kažemo, dakle, razlika između, dakle, musliman i kafir, odnosno vjernik i nevjernik, a? nije vjernik onaj koji veruje u Allaha, koji veruje u Boga. Pa kaže, židovi hrićani su vjernici, oni veruju u Boga. Koga god pitaš, reće, verujem u Boga, sigurno verujem u Allaha. Ne samo to, riječ Allah kod arapskih kršćana korište riječ Allah za Allaha. Ara, dakle, arapski kršćani, kopti i oni drugi što žive u Siriji, u, u Egiptu i u Iraku, ima veliki broj njih, a? oni i Turci, oni za Boga kažu Allah. Arapski, dakle, kršćani zovu ga, zovu Allah, te vrde Allah, je tako, a? a? Ali mi kažemo, oni opet nisu vjernici. Jer nije vjernik onaj koji veruje Allaha, već je vjernik onaj koji veruje Muhammeda sa sveme. Dakle, to je mu'min. Dakle, to je musliman, onaj koji veruje Muhammeda sa sveme i slijedi ga. A? Dakle, da bi bio vjernik, mora da slijediš poslanike. Mi smo ti koji slijedimo poslanike. I ne pravimo razliku između poslanika, lanu ferriku, bejne ahadim mir rusuli. I ne pravimo razliku između, da ih razdvajamo, pa da kažemo, ovog ćemo vjerovati, ovog nećemo. Svatate, to je razlik između nah njih. Oni kažu, me vjerujemo Ibrahima, i vjerujemo u Nuha, i Musivu, i Isu, ali u Muhameda ne vjerujemo. E, kažemo, zbog toga ste kafiri. I nevjernici. Zbog tog jednog posljednjeg poslanika. A mi smo vjernici zato što vjerujemo u sve te poslanike kojeg se spomenuli, plus u Muhammeda Seleme koji je, koji je posljednji poslanik. Međutim, oni su i tekako taktički uspjeli da židovi da poznato vam to, znate kakvi su, kakvi su oni prljavština, kako su uspjeli da dakle, ovu drugu skupinu da odvedu, da odvedu u džehennemsku vatru, subhanallah. Iako se jasno u Tevratu, dakle, i u Inđilu spominje se Muhammed po, dakle, ne samo Ahmed, Ahmed se spominje, ali spominje se i riječ Muhammed, kao poslanik koji će doći Muhammed, samo, dakle, u hebrejskom, dakle, u jevrejskom jeziku, a, na hebrejskom jeziku, jel? Spominje se Muhammed kao poslanik koji će doći. A? Muhammed. Ali oni šta su to vešto su odradili pa su rekli šta znači Muhammed? Muhammed je dakle onaj hvale, dakle dostojan, onaj kojeg ljudi hvale. Od hamd, Pa kažu Muhammed, onaj hvaljeni, pohvaljeni najlepšim svojstvima ali najlepša svojstva, dakle u dunjaluškom smislu, u insanskom smislu, jel? Sa najlepšim svojstvima, najlepšim izgledom, najhrabriji i tako dalje, i tako dalje, na? Pa su oni rekli u prijevod ove riječi Muhammed, samo nisu dakle napisali pojavit će se postanik po imenu Muhammed, nego su napisali onaj hvaljeni, pohvaljeni i tako dalje. Dakle, spomenuli su prijevod značenja sa hebrejskog kao I nisu htjeli ime da spomenu, nego samo šta? Svojstvo, dakle, onaj koji, koji je hvale, dakle, vrijedan da ga, da ga, da ga hvale. I, i koji, dakle, ljudi će ga hvaliti i cijeniti i poštovati. Sva te tebo barika vas ikon. Allahu akbar. Ila havale vrakuvete. Illa bila. Dakle, šta rekao smo? Dakle, sva, sve naredbe i zabrane islamskog šarijata važe za šta? Važe za židove i hrišćane. Odnosno, za sve ljude. A? Jer je šarijat Muhammed Sveme derogirao sve prije, priješnje šerijete koji su bili. Pa kaže Allah uposlije da je Musa ali se nam živ, vallahi ne bi imao nikakvu drugu, dakle ne bi imao nikakav drugi izbor osim da slijedi moj šerijet, moj zakon. Njegov zakon više ne važi. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Alhamdulillahi, rabi lanemi. Zbog toga smo mi muslimani, a oni su nevjernici zbog ovog posljednjeg poslanika, alaihi salatu wasalam, nam. <clears throat> Subhanallah. Zatim kaže, Ema al-muslimune al-mutekune Allahe ta'ala fi ičtinabiha, fa innahum يتمتعون باستعمالها في الآخرة جزاء لهم على تركها في الدنيا ابتغاء ثواب الله تعالى a što se muslimana tiče bogoboja onih koji, onih koji se boja Allaha a, dakle boje se Allaha subhanahu i klone se posuda od srebra i zlata oni će uživati u njihovom korištenju na ahiretu kao nagradu zato što su se dakle klonili onoga što im je Allah tebara tela zabranio uh, e, ibtigae sevab Allahi ta'ala dakle želeći ili nadajući se ili tražeći sevab kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagradu ili dobro djelo tako barek Allah fikum nam sedma stvar zabrana i tehrim dakle oharamljivanje posuda od e, srebra i od zlata važi ne samo za posude koje su od čistog srebra i od zlata, već i za one koje su podlačene ili koje su, jel, koje imaju na sebi šare od srebra i od zlata. Pa makar, dakle, većinski materijal od kojeg su proizvodene, dakle, od čega su posude? Od metala, od stakla, od, od e, željeza, ja, rekli smo, od nuhas, kako se kaže nuhas, crveni onaj metal, bakar, bare kalafik, bakar, od drveta ima isto također, na? E, porcelan isto, i almuhim, i tako dalje, tako dalje, a? Dakle, bez obzira da li bila skroz od zlata ili bila pozlačena samo, ili imala neke dijelove od zlata, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno koristiti. Nam. Tajdi. Kaže imame Nevovi Rahimahulav Talak in akad al ijma ala tahrimi al akli wa shurbi fihima wa jami' awani al eh, isti'mal fi ma'na al akli wa shurbi bil ijma dakle eh, nema dakle razilaženja ijma konsenzus je među dakle učenjacima da je jelo i piće iz tih posuda dakle zabranjeno i svih drugih dakle posuda za korištenje bilo kakvo na primjer imaš lavor od zlata Nećeš njega da jedeš da piješ. Opet ne smiješ da ga, da ga imaš da ga koristiš. Svata te pare, Allahu. Može se to. U većini slučajeva muslimani to ranije nisu imali. Svata se me. Već u većini slučajeva, kada je u ruke muslimana, dakle, nakon borbe, kada su dolazile te posude, dolazile su, dakle, sa strane. A? Dolazile su sa strane kao ratni plijen. A? I muslimani, dakle, nisu koristili u ono govor Allahov poslanika sallallahu kada kaže fa inna halahum fi dunya ona dakle te posude od srebra i zlata pripadaju njima na ahiretu one su za njih na, halalete na ahiretu nego na na dunjaluku a Allah Allah poslanik opisuje kafire pa kaže ove posude od srebra i zlata su njima na dunjaluku a, e, kaže šejh ovde انه من استعملها فقد شابههم في استعمالهم اياها Dakle, onaj od muslimana, dakle, ko bude koristi ove posude, on se poistovetio sa kafirom. Dakle, on se poistovetio sa, sa nevjernicima. Subhanallah. ومن تشبه بقوم فهو منهم الله poslanik kaže ko se poistoveti sa nekim narodom on pripada njima dakle ko radi nešto što je specifično samo za njih a on pripada njima je tako na primjer sad neko dođe da kaže dobro što onda sa kašikom i sa i sa viljuškom jel To ne koriste samo kafiri, to koriste muslimani. Ali i to asne nije zabranjeno. A? Zabranjeno Kuranom i Hadisom nije. Međutim, posude od srebra i zlata su specifično samo za nevjernike. I Allah oposlenstveno kaže, to je samo za njih na Dunjaluku. Dakle, to je od svoj, dakle, svojstvo kafira. A? A vama je na ahiretu, dakle, na, u dženetu ćete vi to koristiti, a oni neće. Svatate ovo, barek Allah, fikum. Dakle, ko se poistoveti sa nekim narodom, on pripada njemu. Šta ovo znači? Znači u stvarima koje su specifične za taj, za taj narod. Barak Allahu fikum. Nam. Zatim ovdje kaže šef, وَاَذَمُ مَا يَكُنُوا اَتَشَبُهُ فِي الْاَتِكَادِ وَتَحْلِلِ وَتَحْرِيمِ A najgora vrsta poistovećivanja sa nevjernicima jeste u akidi i u ohalalivanju i o, o dakle, oharamljivanju stvari. Dakle, to je najgora vrsta poistovećivanja sa nevjernicima. Dakle, na prvo mesto je etikad od onih koji se pripisuju islamu, a uzeli su akidu od židova i od hrišćana i od mušlika. Jel tako? Oni koji posećuju grobove na način kao što to rade židovi i hrišćani. Poistovitili su u akidi. Oni koji prizivaju druge mimo Allaha u svojim molitvama, u svojim dovama, poistovitili su sa, sa nevernicima. Pa im zato kaže Allah, ko se poistoviti sa, sa nekim narodom, on pripada njemu. Poistovitili pokušaš, pokušavaš, dakle, ovo je sad opet radosna vijest za mu'mine, za sunije. Pokušavaš da oponašaš ashabe. Ko se poistoveti sa ashabima, on pripada njima. Svatate ovo, bare kalafikum. Ko se poistoveti sa kršćanima, on pripada njima. Pripadaš mu koliko, onoliko koliko se, si se poistoveti sa njim. Svatate ovo, bare kalafikum. Dakle, kažem ovo, tešebuh ovaj, nije uvijek kufr ali jeste kufr kad je u akidi i kad je u tahrimu i kad je tahlilu. Naprimjer, šta je tahlil o halalivanje? Neko dođe i kaže, židovi i hršćani piju alkohol? Za židove ne znam, a za hršćane znam. A? Židovi piju crveno samo vino. Pa kaže, ako njima je halal, i, i mi ga sad uzet ćemo ga da nam je dozvoljeno. A? Poistoveć je, po, je se sa njima u tahlilu. Svinsko meso je zabranjeno i židovima, i hrišćanima, i muslimanima. Međutim, židovi su im napravili spletku, pa su ga oni sebi ohalalili. Sad neko od muslimana, ako bi pojeo svinsko meso, ili bi ga jeo i smatrao ga dozvoljenim, poistovjetio bi se sa... Ako bi ga samo jeo, poistovjetio bi se sa krićanima u... U, u, u haramu. Ako bi ga smatrao dozvoljenim, onda bi se poistovjetio sa krićanima u kufru. Ohalaljivanje onog što Allah zabranio. E? A što se tiče tahrima zabranjeno, dakle ovdje smo spomenuli dva primjera za akidu i za e, tahlil, a za tahrim primjer, na primjer, kod nas su uzeli, pa kažu haram je da čovjek ko ženi svoju rođaku, a? pa se posavjetio sa židovima i sa hrićanima, odnosno sa hrićanima, a ne sa židovima, a? da je haram ženi svoju rođaku. Pa su rekli to haram, to mi ne shvatate. Od koga su oni to uzeli? Uzeli su od kršćana, shvatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. La haule vela kuvete ila bila. Evo, zna, li se za Hrvate da je sad novi zakon, jel, neki su na, zakon izglasali, da čovjek može da oženi svoju čerku. Ja. I da čerka, ako želi, dakle, punoljetna može da se uda za svoje, za svoje gosta rođeno. Incest, dakle. A? Hrvati! Hrvati, Hrvati! Svatate, i oni to će možda ovi naši uzeti od njih. Uzubila. I ovi hoću u parlament da idu. Ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, I to je isto poistovećivanje sa kafirima. To je poistovećivanje bez imalo sumnje. Mi imamo Kur'an i Sunet kao sudiju, a oni imaju, oni imaju taguta. A ovi se poistovete, dakle, ali ovo nije poistovećivanje u tahlilu i tahrimu, već je to poistovećivanje sa kafirima u akidi. A? Uzimanje drugog Boga koji ti dozvoljava i zabranjuje. Mi imamo Allaha, te barem tada koji nam je postavio zakon, koji nam dozvoljava i zabranjuje, tako? a oni su uzeli taguta koji im kaže zakon je ovakav, moraš poštovati zakon i tako dalje i tako dalje. Tako što su Hrvatske Alojzija Stepinca proglasili blažen svet nas koja je Alojzija Stepina i svi Alojzija. Ko je to? Pa, dobro sam. La haule ila billah. Uh, al aslu fil amri, dakle ovo je deveta stvar koju ovdje šeh spominje kao stvar koju možemo izvući iz hadisa, jeste amri bi في الامر بمخالفه huwa هو الوجوب dakle osnova je a osnova je u naredbama osnova je u naredbama da se čovjek razlikuje od mušlika a osnova je u naredbama dakle ono što ti Allah poslanik naredi a osnova ti je da se razlikuješ od mušlika u svemu što ti Allah poslanik naredi osnova je šta da se razlikuješ u tome od mušlika malem a yadulla dalil ala jawaz tark al mukhalafa osim ako ima neki drugi vanštinski drugi neki dokaz koji ti dozvoljava da dakle, šta neke dakle određene stvari koje su između nas njih iste svatate ovo barekallahu fikum mi ako se sjećate govorili smo da Allahu pa se nastoje da se u svemu razlikuje od njih a Međutim, šta su rekli židovi? Rekli su, eto, Muhammed hoće da se u svemu razlikuje od nas. U svemu ali ne može da se razlikuje u kibli. Okreće se prema našoj kibli, dakle prema Jeruzalimu, okreće se prema kudcu. Šta će sad? A? Pa je to Allah u poslaniku sve ne toliko bilo teško da je gledao prema nebesima i tražio dakle rešenje za taj problem. Ti Tištelo ga to. Neću da se liči na njih. Ni u čemu neću ništa s njima da imam zajedničko. Svatate? Na? Pa mu Allah te vratilo objavljuje ajet kad nerate kar lube u očvike ti sema. Dakle, vidimo mi kako se tvoje lice, kako se lice mokrećeš prema nebesima. فَلَنُوَلِيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْدَاهَا Pa ćemo te mi ukrenuti prema kibli sa kojom si ti zadovoljan. Ha? فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَشْجِدِ haram. Zato ti ukreni, dakle, usmeri se, dakle, svoje lice u pravcu Mešidul Harama, u pravcu Kjabe. Dakle, i tu mu Allah se zna, zna daje svoje, svoju podršku da se razliku od njih. A naši, odnosno neki koji se neki muslimani ili neki drugi koji se pripisuju islamu stalno dakle nastoje da se da se liče na njih evo bila zar nije tako veliko ljudi vidi Rambo film i odma udari se i priz i one refove pusti fazan <laughs> la hawla wala quwata illa billah nam zatim ovde spominje šejh pa kaže kao na primjer hadis kojeg bilježi imam al bukhari Muslim od hadisa Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, da Allah poslanik sallam rekao halefu al mušrikin wathiru al liha razlikujte se od mušlika pustite brade. Razlikujte se od mušlika pustajte brade. La na'lemu wujuda dalilin sarifin an wujubi i'fa'i lahya فيبقى الإعفاء واجبا وحلقها محرما لأن E, fiha tešebuhan bil mušikin. Dakle, ne znamo dokaz nijedan koji se, dakle, sa, sa obaveze puštanja brade može da ga, dakle, da se spustiš na neki, da kažeš, sunet. A? Svi dokazi upućuju na to da je važno. Jel' tako? Allah oposlanik je naredio, svi dokazi upućuju da ti je važno da pustiš bradu. I ne postoji nikakav dokaz da možeš Puštanje brade koje je važiv, da ga spustiš na neki manji stepen da kažeš nije važiv već je smustabi ili sunet. Dakle, ne postoji takav dokaz, već su svi dokazi koji upućuju da je, da je važiv. Zatim kaže, sa jebka al jafa važiben i zbog toga ostaje puštanje brade važiv, wa hal kuha muharrem, a brijanje njeno haram. Nema drugi dokaz koji te može sa toga, dakle, odvratiti pa da kažeš nije važiv već je sunet ne postoji taj ne, već uputa dakle nared za Allahov poslanika upućuje na to li en fiha tashabuhan bil mushrikin zašto zato jer je u tome poistovjećivanje sa mušticima u čemu dakle u brijanju a u brijanju brade poistovjećivanje sa mušticima i ne samo to čak je zabranjeno da čovjek frizira svoju bradu a kao što to rade nevjernici a na primjer gusari koji vežu pletenicu na bradu pizneš i sad sebi, ili oni vikinzi, jel, napraviš petenicu na bradu tu i da izgledaš kao viking. <laughs> ili kao neki pirat, jel. Ja, kažeš, ja sam pustio bradu, sunnet, ja sam musliman, Allah poslanik naredio. U redu, ali, nije, ali ti je zabranjeno na taj način da je friziraš. Jel? Ili imaju, dakle, oni neki, eh, uh, bila, oni što se takmiče koji ima veće brkove, jeste. Ali oni ima isto također, neki imaju duge brade, pa je razvoj, dakle, ovako na pola, pa naprave ovamo gore. <laughs> Dakle, ovako, vallaj! Dakle, napravi razredak na brade Jeste, tamo u nekom Tirolu. Da? Dakle, muštivan nije dozvoljeno da se tako, dakle, češlja svoju bradu. Dakle, sećam se da smo radije nekaj bili spominjali da je, dakle, u islamskoj državi a, nevjernicima je bilo da se židovima i hrišćanima i međusijama također oni njima je dozvoljeno da žive u islamskoj državi, bilo im je zabranjeno da češljaju dakle kostu na razdeljak. Jer je jer samo muslimani to smeli da dakle, da rade. Muslimani su koji su imali dužu kostu, dakle oni su pravili onaj razdeljak dakle na pola. A njima je to bilo zabranjeno, nije im se to dozvoljavalo. Morilo su dakle da, da sebi da pravu neku drugu frizuru kako bi se razlikovali od muslimana. Niti je muslimanima bilo dozvoljeno da nose odjeću koja je bila specifična samo za njih. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. E, <clears throat> la haule vela kuvete billah. Zatim kaže, također bilježi Ebu Davud sa sahih senedom uh, od Šidada ibn Ausa, da Allah u poslani sveme rekao, uh, halefu ljehud, fa innehum uh, لا يصلون في نعالهم ولا خفا خفافهم خفافهم dakle kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem razlikujte se od židova jer oni dakle Allah poslanik naređuje pa kaže razlikujte se od židova jer oni nikada ne klanjaju u svojoj obući niti u svojim mestvama na dakle u nanulama ili sandalama ili papučama ili kako već hoćeš židovi, dakle, ne, kla, ne klanjaju u obući, a vi se razlikujte od njih od toga. Dakle, obaveza ti je šta? A? Onda kada imaš mogućnost da klanjaš u obući, da klanjaš. I bolje je da klanjaš u obući. Svatate. A? Dakle, negde na putovanju ili u parku ili na travi, ili u snijegu, šta ti ja znam? A? Treba šta da klanjaš u obući da bi se razlikovao od njih, jer oni to nikad ne, ne rade, je tako? Nam. A, u drugom, dakle, rivajetu, također u sunanu Ebi Davuda i Mađe, e, da kaže jedan od Asaba, Ridvanu Ridvanullahi Alehi, dakle Amr ibn Shu'aib prenosi od svojeg oca, on e, od svojeg djeda, dakle od njegovog oca, da kaže, vidio sam, rejtu Rasul Allahi s.a.v. yusali e, hafijen wa muta munta'ilan wa munta'ilan kaže vidio sam Allahovog poslanika kako klanja u nanulama i u mestvama Dakle, vidio sam Allahovu poslanih strane kako klanja u nanulama i u mesama. Dakle, jasno ovo što se tiče razlikovanja od, od nevernika. Barek Allahu fikum. Nam. Sljedeći hadis. La havala vera bila. 15. hadis od Umi Seleme radijallahu anha koja je rekla, rekao Allahov poslanih sveme, eladi ješrabu fi ina i fidda, innema yujarjilu fi batnihi nar jahannam. Dakle, kaže Allah poslanik sveme, onaj koji pije iz srebrne posude, on, dakle, inema yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Yujarjar znači, dakle, kada sipaš vodu, onaj zvuk koji se stvara prilikom vode, kako se zove taj zvuk? Žubo, žubor ili šum, to je to, barekala fikum, a? Barekala fikum. Dakle, ili žubor ili šum, dakle onaj zvuk padanja vode ili kada se, kada se sipa. A? Innema ju džerđeru fi batnihi nare džehennem. Dakle, taj sipa a? džehennemsku vatru u svoj stomak. Dakle, Allah uposlije da me spomenuo, dakle, ovaj, dakle, strašan zvuk, zamisli sad, sipati se džehennemska vatra isto kada, kada ti sipaš, dakle, u neku posudu vodu. Pa ono kada, kada žubori, kada šumi ona voda, kada udara, jel? Samo zamisli, dakle, taj zvuk kada ti u tvom stomaku, kada ga puniš džehennemskom vatrom. La haule vela kuvete illa billah. Naam. Ova hadis je također mu tepeku na lejh, dakle, bilježe ga imam al-Buhari, imam muslim. Ha, što? Znači da je sahih. ha? Prva stvar koju iz ovog hadisa možemo da uh, uzmemo jeste tehrimu ešurbi fi inari sitta. Dakle, haram je da čovjek pije iz posude od srebra. Ha? Svatate uzmeš, na primjer, čašu vode, uzmeš čašu vode koja je u posudu od srebra. Ta voda koja je u posudu od srebra, da li je ona haram? Ili sok naspeš sebi, jel? A? Da li je, dakle, ta, ta tečnost koja je u posudi, da li ona haram? A? U smislu, u smislu da ako popiješ to, popio si haram i važiš od onih koji, koji, kojima se ne prima dova, recimo. Jer se hrani haramom. Ha? Samo, dakle, sami čin, el amel, djelo, je haram. A ta, taj napitak, ta sok ili, nije haram. Dakle, ako bi ga naso u neku drugu posudu, ha? pa bi iz bilo bi dozvoljno. Dakle, ne bi se, ne bi postala, dakle, tečnost prljava, nečist. Ba, bare kalao dakle, ne bi postala prljava, niti bi šta, niti bi sama, dakle, tečnost postala haram. A? Ali tijelo korištenja srebrne posude za piće je haram, rekli smo, barek alafikum. E, druga stvar, u hadisu se samo spominje srebro. Znači li to da je zlato dozvoljeno? Ne, samo ovim hadisom, onaj prvi hadis, ne znam ga. Samo imamo ovaj hadis. Ne znači. Već znači da je srebro, da je zlato još zabranje, zabranjenije od srebra, jer je srebro, jer je zlato na većem stepenu i e, kako se kaže to, kako da se izrazim? Luksuznije i, i jedno od, dakle, boljih, ne boljih, nego, nego jedno od, od lakših svojstava za oholjenje sa njim. A? Dakle, bolje ti je da se oholiš, oholi si sa zlatom nego sa srebrom. Ti dođeš sa peharom od, od srebra, ti kaže, ma, vriši, Ja, ja, isti takav od zlata. Zatate, šta ćeš ti? Ja? Bez imalo sumnje da i to ulazi u to. Ovdje se, dakle, šta je ille? Na prvo mesto malo prije smo spomenuli i istovećivanje sa nevjernicima. Jer je to od njihovih svojstava da oni koriste pehare od zlata i od srebra. Jer muslimani u njihovim borbama protiv kršćana i židova i protiv, uh, posebno za židove i za zlato. Svatate? I protiv ovih je, međusija, perzijanaca, A oni, asabi su od njih to donijeli sve u Medinu. Pehare od zlata i dragulje i šta ti ja znam. To kod njih prije, dakle, nije bilo poznato. Svatate ovo, barek Allahu, fikum nam. E, <clears throat> dakle, šta? Zlato je preče. Dakle, rekli smo, halalite što sam ovaj, skrenuo sa teme. Dakle, prvo je bilo poistavećivanje s nevericima, a drugo je šta? Oholost. A drugo je oholost. Dakle, zlato je preče da bude zabranjeno da piješ iz posuda od zlata nego, nego srebro nam. Taj. Zatim ovdje, ovdje spominje pa kaže mnogo je šerijetskih te, tekstova, dakle puno je šerijetskih tekstova uh, u kojima se spominje samo jedna određena stvar, a druge stvari koje su slične njemu ne spominju se. A? Zato što se podrazumijeva da je i to haram. Svatate. A? a posebno one koje su gore od toga. Svatate ovo barek Allah fikum. Naprimjer, kažemo, zabranjenje zinalu. Jel' tako? A? To se podrazumeva da je homoseksualizam gori. Zar nije tako barek Allah fikum? A? Alhamdulillahi rabbil alemin. Nam. Dakle, min babi el iktifa. Dakle, min babi el iktifa, dakle, u smislu, jer je dovoljno samo ovo da se, spomi, da se spomene. Dovoljno, dakle, samo da se ovo spomene, a pametnom je, ono što se kaže i šaret, dovoljan. Nam la haule vela kuvete illa billah. Jer, zatim ovdje spominje uh, primjer, pa kaže, kaže Allah te barek ve tala, uh, e, serabile takikumu tekikumu alhaf. I odjeća koja vas od toplote čuva. A? Dakle, odjeću koju, koju pravite, dakle, od vune, koja vas čuva od, od toplote. Iz ovog ajeta Allaha te barek ve tala, Svatamo da odjeća čuva samo od toplote. Ne, već čuva i od onog što je gore od toga, to je hladnoća. Zar nije tako? A? Ali Allah te bar je spomenuo, dakle, samo ovo jedno svojstvo, iako se ovo drugo za pametno kita. Kako podrazumeva? Pa da kažeš odjeća nije za hladnoću, već je samo za toplotu. Svatate? Ali ono što je bilo, dakle, u tom narodu, galibe, dakle, što je bilo većinski slučaj, a to je šta? Da su ljudi oblačili odjeću radi zaštite od čega? Od sunca, od vrućine, a ne da bi se zaštitili od hladnoće, a? jer zime tamo ne traju dugo. Je tako? Dakle, u Mekiji skoro da nema ni malo zime. Svatate ovo barek Allah. Na. Taj. لا حول ولا قوة إلا بالله الوعيد الشديد على الشارب في إناء الفدة ومثله ذهب Dakle, druga stvar iz koje, koju možemo shvatiti iz ovog hadisa, iz ovog hadisa jeste velika prijetnja. A? Pa i prijetnja onome koji pije, dakle, iz posude od srebra. I to također važi za posudu od zlata. Jer koja je to prijetnja? A? Puni u svoj stomak šta? Džehenemsku vatru. Puni u svoj stomak džehenemsku vatru. Taj, fa inna azabehu galiz šedid. Jer je njegova kazna uh, i te kako žestoka i velika. Taj fa inahu bi irtikabi hazihi al-ma'siya sayusma'u li wuku'i adhabi jahannam fi jawfihi sawtun mur'ibun munkar. A? Dakle, kada bude kažnjavan zbog ovog svoje djela na Zunjaluku, kada bude zbog njega kažnjavan na Ahiretu, a? Iz, njegovog, iz njegove unutrine će se čuti, dakle, ovaj strašan zvuk, a? koji zvuči poput onoga, dakle, koji sipa vodu u neku posudu. Dakle, taj šum i žubor a, i taj strašan odvratan zvuk će se čuti, dakle, iz njegove unutrine od, od ženevske vatre. Svatate ovo, barek Allah, fikum. Što ovo, dakle, ovo ukazuje na šta? Da je ova stvar da se ubraja u, u velike grijehe. Dakle, ni u male grijehe, već u velike grijehe. Mi smo, ako se sjećate kad smo govorili šta je to veliki grijeh, rekli smo, veliki grijeh je svaki onaj grijeh na koji je e, na koji se nadovezuje kazna ili na dunjaluku ili kazna na ahiretu ili Allahova srđba ili Allahovo prokletstvo. Dakle, kada god čuješ neki ajet ili neki hadis a, na koji se nadovezuje, dakle, zabrana na koji se nadovezuje a, e, neka dunjalučka kazna, kao na primjer krađa, dunjalučka kazna, znači osjecanje ruke, a, To ukazuje šta? Da, je, da se radi o velikom grijehu. Ili kazna na ahiretu. A? Izbjegao si kaznu na Dunjaluku, ali na ahiretu te čeka kazna. Poput ove, na primjer, ovaj hadis koji smo spomenuli. A? Ukazuje na veliki grijeh. Ili Allahovo pro, propetstvo. A? Kada Allah se vrtele, kada Allah posljedno kaže a, Allahov poslanik je prokleo ono koji proizvodi alkohol, recimo. Ili onaj koji se hrani kamatom. Ukazuje na šta? Da se radi o velikom grijehu. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Dakle, alhamdulillah, ovo, je, ovo vam je jasno. A mimo toga, dakle, na šta, dakle, neki, neki od zabrana, a, na koji ne postoji, dakle, nikakav dokaz da se na to nadovezuje kazna na, na dunjalu ili na ahiretu, Allahova sržba ili Allahova prokretstvo, tu se onda radi o kakvim grijesima? O malim, o malim grijesima, barek Allahu, fikum, nam. لا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث إثبات الجزاء في الآخرة وإثبات عذاب النار يوم القيامة وهو أمر واجب الاعتقاد معلوم من الدين بضرورة لكن لو أبوهم حديث إمام دوخز دعنا آخرة تشكت لودة ذلك الجزاء جزاء أبشاني تزناشي ناغرادة ali u džezaa ulazi i nagrada i kazna. Dakle, zasluga više. dobit ćeš platu. Je tako? Barek Allah, dobit ćeš ono što si zaradio. E, i u ovom, dakle, hadisu vidimo da se jasno spominje džehenemska, dakle, ka, odnosno kazna sa vatrom na, na sudnjem danu. Wa وَهُوَ أَمْرٌ وَاجِبُ الْيَتِكَاتِ I ovo je stvar koja je vađib da veruje musliman. Ha? Pa kaže, ma'lumun mine dini bi darura, koja je od vjere poznato kao darura, dakle, moraš da je znaš. Ne znaš, kažeš, prvi put čujem da će na, dunja, na ahiretu biti nagrada i kazna. Takav čovjek nije musliman. Jer je Kur'an pun toga. Asmen, zbog čega radiš to što radiš? Zbog nagrade i zbog kazne. Sada tebo barek lafiki. Dakle, to je stvar koja je ma'lum uh, mine dini bi darura. Dakle, to je stvar poznata je od vjere kao darura. Dakle, to je, dakle, mora svako da zna. Ne može čovjek da kaže, ja sam bio džahil, on je džahil, nemojte ga, on je opravdane znanje. Nije opravdane znanje u ovom slučaju. Jer je Kur'an i hadis prepun toga. Samo se to spominje. Zar nije tako? La haul hela kuvete ila bila nagrada i, i kazna. Dakle, to mora svaki musliman da zna. Taj. وفيه أن الجزاء يكون موافقا للعمل četvrta stvar iz ovog hadisa možemo da vidimo da će plata tvoja ono što, što ćeš dobiti na ahiretu bit će shodno svojim delima na dakle, tvojim dijelima na, na, na dunjaluku. Dakle, ono što ćeš dobiti na ahiretu, bit će shodno tvojim dijelima na dunjaluku. Svatate ovo, barek Allahu fikum. فهذا الذي أتبع نفسه هواها وتمتع بشرب بإناء الفدة سيتجرع عذاب جهنم مع تلك الموائد من بدنه التي تمتعت واستلذت bil ma'sija fi dunja. Dakle, <clears throat> uh, dakle, onaj koji je sebe prepustio strastima, dakle, njegova duša je slijedila straste, strasti i on se, dakle, prepustio strastima i uživao je u, dakle, pijenju, odnosno korištenju srebrnih posuda za piće, jel? Takvog čeka ili takav će doživjeti e, kaznu u džehennemu, nam. La haule vela kuvete ila bila. I doživeće kaznu u onom dijelu njegovog tijela ili u onom organu, a, u, sa kojim se, dakle, naslađivo na ahiretu. A to je šta? Tvoj stomak, jel? Želudac. U njega si pio piće iz srebrne posude, jel? U njega ćeš da budeš kažnjen baš zbog tog djela kojeg si uradio. Svatate ovo bare kalafikum. Ovo, dakle, važi za i za druge grijehe. Svatate barek Allah fikum. Naprimjer, koji primjer ćemo navesti? Ima puno primjera, subhanallah, gdje kaže Allah, uprosim se da me, e, men tekefe fe nase, jehti jomel kijama, velejse fi veđhihi, qit atun mine lahm. Dakle, onaj koji tekefe, dakle, od riječi kef, kef znači glan, onaj koji ljudima pruža dlan, dakle, u smislu da prosi, i da mu moljaka ljudi, doći će na sudnjem danu, a na njegovom licu neće biti ni komad mesa. Dakle, neće na licu imati komad mesa. Zbog čega? Zato jer je u licu šta? U licu je ponos. Kad kažeš nema obraza ovaj čovjek. Dakle, nema obraza. Nema obraza, nema. Doće bez, bez, bez obraza. <laughs> Doće bez obraza na sudnji dan. Bez lica, bez mesa. Neće imati ništa na licu. Čovjek bez lica. Čovjek bez mesa, bez, bez obraza. Jel? prosio, ponižavao sebe. Svatate ovo bare? Ne, govorimo da je prošenje u osnovi haram. To nema nimalo sumnje. A? I to je propis koji važi. Onaj koji nema, dakle, koji u daruri, za njega važi isti propis koji za druge haram stvari, kao što su, kao što je svinjetina, na primjer. Kažemo da je haram. A? I nikada ne spominjemo svinjetina haram osim u tom i tom slučaju. Ne, ona je uvijek haram. Međutim, onaj koji je uradi iz prinude ili prisile, Allah zna njegovo stanje, neće biti kažnjen. Ali on je uvijek haram. I kod stvari poput ovih, mi kad kažemo haram je osim. Dakle, on je uvijek haram. Ne, kažem uvijek je haram. Alkohol je uvijek haram. Svijedje je uvijek haram. Prošen je uvijek haram. Molim? Ne, to je svakako dozvoljeno da mu daš. I treba da mu daš, jer ti ne znaš šta je sa njim ne znaš koja ga muka naterala. Svataš? A? Pa, Habibi Jasmin, kafiri su nam dovoljno uzeli. Dakle, uzeli su više nego što im i uzimaju na više nego što treba, ne treba im više ništa da. Ne treba njima davati. A? Onda gledaš na osnovu Habibi. A? Vanštinski gledaš šta je sa njim? bez noge recimo, ali vidi se nema nikakva traga da je musliman. Znači. Nemoj mu dati ništa. A oni su ubani. Nemoj nikome ništa dati, osim ako vidiš da je musliman. Mafija, to je Nikome ni banku, osim ako vidiš žena neka maramu nosi ili, ili čovjek pokazuje da je musliman. Sad su počeli Sjeća se, ja sam davno vidio jednu, jednu ženu sam vidio, dakle, bili smo, ja i bratu, ja jedan brat u autu. I napolje neka žena sa kolicima, noki nasi neke, neke, nekakve, šta ti ja znam, smeće neko staro i tako dalje, neke otpade. I ona je bila sa maramom i imala dug, dug mantir. I ja uzem u šaku para nekoliko izađe napolje i kažem ako je, ja ću nazvat selam, ako nas odgovori na selam, ja ću dat pare. Ako ne odgovori, dakle nije muslimanka, neće dat ništa. Ja kažem selam, alaikum selam, alaikum selam. I ono znaš, sve ono svanala, razarenog lica, velikom se nam, i ja njoj pruži one pare, Allahu ekber, ona se okrenu prema, prema kibli i diže ruki i poče da dovi. Allahu ekber. <laughs> ja se vratim auto, pobjegao na brzine. Allahu ekber, kasnije se misli što je nisam. Al muhim, ako se radi o kjafiri, ne treba im ništa da. La haule vela kuvete ila ila. Nam. Pa Taj wa hakaza fel jazau min jinsi il amel. Dakle, i tako dalje, odnosno, fel jazau min jinsi il amel. A? Nagrada je shodno djelima. Ili od te vrste. A? Ono što si radio, to ćeš dobiti. Svatate ovo, barek Allahu. Fikum. Nakon toga ovdje šeji spominje razilaženje među učenjacima vezano dakle, za ovaj hadis koji smo spomenuli. Dakle, ne o njegove vjerodostojnosti. Dakle, hadis je sahih bez imalo sumnje, ali u nekim propisima koje smo mi spomenuli dakle, iz ovog hadisa. Pa kaže, ihtelef al ulema fil illati leti min ežliha hurrima istemalu zahabi wal fidda. Dakle, učenjaci su se razišli. Šta je ille? Šta smo rekli ille? Razlog, ja? Šta je razlog tehrima korištenja zlata i srebra? Ja? Dakle, zašto je Allah to zabranio? Svatate ovo barek Allah fikum. Šta je razlog? Fa kale ba'duhum hijel hujala wa kesri kulubil fukara. Dakle, jedan dio učenjaka je rekao razlog zabrane korištenja srebra i zlata u posudama, jel? A, e, jeste zato što je u tome oholost i lomljenje srca siromaha, jel? Dakle, siromah te vidi, nema hljeba da jede, a ti piješ iz čaše od, od, od srebra, je tako? Muslima nemoj šta da jedu, sada muze ima kalašnjikov od zlata. Je tako? Ima već se šolj od zlata. To je... Ovaj Ali jel se ga ponizio, Allah i tako. A? To je još gore, to je još gore. Izmislili čaj od zlata. Allah i ponizio, Allah, Allah je ponizio. A to nema nikakvog kuku. To je, dakle, dokaz oholosti. Zlato nema, ima kakav ukus. Slatko nije, to je vrsta metala. Nema nikakav ukus stavljaju prava glasa što jasno ukazuje na njihov oholost.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 Dakle cilj je a, e, odgojne prirode i, i prirode, dakle uh, popravljanja ahlaka jednog insana. A? Jer nije dakle musliman jedan od onih koji dakle uzme posud od srebra ili od zlata Jer u većini slučajeva to su ljudi koji su najodvratniji ljudi koji dakle koriste koriste te pehare od od srebra i od zlata kao kao dakle za za za jelo i za piće. Fa inal islam yasumul muslima an al-inhilal wa tarf wa tarf al-mufsidin. Jer islam muslimana dakle odvodi ga i spašava ga i i, i odgaja ga da ne bude ahlaka onih mufsida, dakle onih razvratnika i oholnika. A? Dakle, jer je šta? Dakle, u čemu, u čemu je, dakle, razlog, a? U čemu je štos, a? Jeste da musliman ima, dakle, ahlak, da nije od onih, dakle, da se ne poista veće sa tim, dakle, oholnicima, već da bude čovjek lijepog ahlaka, da ne koristi to. Vakale ba'duhuma elillahije keunuha nakdejni. A, a jedan dio učenjaka kaže razlog zabrane jeste Dakle, zašto je zabranjeno korištenje srba i zlata? Zašto? Zato što su ovo dvije valute a, u islamskoj državi. Srebro i zlato su valute, sa njima se kupuje i prodaje, sa njima se održava trgovina u, u državi. A? Kada bi sad svako uzao da pravi tanjire i, i, i, i tepsije od zlata i od srebra, a? čim bi ljudi trgovali s kamenja? Ne, nego su, dakle, osnovna valuta u državi, kako se kaže to, bužet jedne države, to je u islamskoj državi, bez imalo sumnje, jesu srebro i zlato. Zekijad, sve stekijad se na srebro i na zlato, barikala u fikumu. Sve. Dakle, imaš i metka, imaš, šta ti ja znam, 1000 eura, 10.000 hiljada eura. A? Nećeš eure da računaš koliko je, nego se opet vraćaš na zlato. Koliko za te pare možda kupiš zlata ili srebra, a onda izračunaš toliko i toliko procenata od tog zlata da imam zlato, a nema, imam euro ili dolare ili šta već, toliko i toliko zlata bi morao da dadem, onda iz tvojih para, dakle, izračunaš i daš vrijednost tog zlata koje bi trebao da daš kad bi ga imao. Znači, omjer tako? Dakle, jeste. Osnova, dakle, omjer mjeri se prema zlatu i prema srebru. I kada bi svako, dakle, uzao sebi da pravi, šta ti ja znam, a? Posuđe, posuđe od zlata, treba da ga koristi, onda bi to i tekako škodilo. I, Islamskoj ekonomiji, dakle, ekonomiji jedne države bi to škodilo i zbog toga je, dakle, e, to razlog, jel, da, je, da je to zabranjeno da se koristi. Nam. La haula vela kuvete ila bilah. Nam. Wa huve šellun e, li, li haraka etiđarije. I ovo je, dakle, jedan razlog, odnosno ovo je jedna stvar koja škodi e, haraka etiđarije, kako se to kaže. Dakle, privrednom ili, ili, ili trgovačkom tom procesu koji e, lancu ili tom tijelu koji je u državi, je tako? Ha? Jel, privredi, bare kalahu fikum, nam, taj, la hawla wala la illa billah. Pa kaže, wa ta'tilun li qiyam al hađat wa darurijat bidun vujud maslaha rađiha. I dakle, to bi kako škodilo, dakle, uh, onim obaveznim stvarima koje mora svaka država da ide, da ima, to je privreda, način na koji kupuješ, odnosno, uh, proizvodnja i potrošnja, tako, a? Dakle, škodiš privredi, bez ikakve koristi koja je, dakle, preča i bolja od toga. Svatate? A? Šta bi bilo, dakle, kažem, ošto ono je zabranjeno, ali u nekim slučajima u kojima ti je, dakle, prinuđen si da koristiš drgo i zlato, onda bi ti bilo dozvoljeno. Naprimjer, često braća posle, da li je dozvoljeno da stavim zla, ovaj, srebrn, odnosno zlatan zub? Jeste. A? I kažemo, ako, dakle, ako nemaš ništa drugo, onda bez imalo sumnje je dozvoljeno. A? Ali ako imaš nešto drugo, ona nije dozvoljena. Svatate, naši ljudi ranije su to znali. Oni koji su koristili srebro ili zlato, to su radili zato što nisu imali blombu od, od, od, od, od keramike ili šta ti ja znam. A? A? <laughs> Nam, međutim, danas imaš blombu od keramike koja je sto put bolja od zlata. Zlato je mehko. Ugrizneš stanici, on ti ostane ti u... Zavodne se u kost. <laughs> Allah već ima. Čečenci Jeste, Čečeni, Azerbejdžanci, Dagestanci imaju puno muslima. Rumunija znak da si... Da bogat. To je sa, sa druge strane opet haram, jer je oholost. To je sa druge strane haram. Čak i onima, kada kažemo dozvoljeno ti je, jer nemaš drugi neki, neku drugu, kako se kaže, materiju, tvar, neku drugu da, da napraviš zub, nego sa zlatnim srebrom, opet kažemo haram ti je, jer ga nosiš da, da bi se oholio. Pa da bi ljudi rekli... Hajde. Što ti rekao, će ti slobit nogu da ti gradiš? <laughs> Allahu ekber. Na. Taj, to je to, alhamdulillahi rabila nimi, da dakle, sve smo spomenuli što smo trebali da spomenemo, na. Hajde, inša Allah, dakle, to je to je to inša Allah tema. Staćemo ovdje sa Allahom te barek da dozvala. Može li inša jer sljedeći put imamo tri hadisa, dakle jedan za drugim koji govore o jednoj toj istoj, istoj temi, a nakon toga da se spominje koristi sva tri hadisa i razilaženje učenjaka u određenim meselama vezano za, vezano za uh, ove hadise, a to je hadis Allahovog poslanika se nama kada kaže Iza, da, uh, i dubival ihab fakat tahur. Dakle, kada se uštavi koža, postaje čista. Dakle, štavljanjem koža postaje čista. I, dakle, na to ima nekoliko mesela koje ćemo spomenuti, inšala u teala. Dakle, kada se radi o životinjama čije se meso jede, zatim koje su šerijetki zaklane, zatim one koje, dakle, životinje čije se meso jede, odnosno životinje koje su čiste dok su žive u životu, a? šta je sa njima ako umru same od sebe? Crkotina, dakle, na primjer, ovca. Ja? Šta je sa kozu, ko, kožom ovce koja je sama, dakle, lipsa, ali nije zaklata. I onda dolaze na to životinje koje, koje nisu čiste ni u životu. Dakle, kao što, na primjer, šta ti ja znam, vuk ili lisica ili tako dalje, tako dalje, ili pas. Ja? Šta je sa njihovom kožom, da li ona biva čista sa štavljanjem ili ne. I dakle, spomenut ću Mišela Tala, dakle, i to ove propise sa Bahom Tebare Petra dozvoljno. Namo. Ovo je kako bitna, bitna mesela, posebno za lovce. Znaš, a? Posebno za lovce, ima, ima onih koji kažu, ne može koža da kljor lisice da se uštavi, ona je uvijek neđis, uvijek je prljava. Čak i kao uštava, ona ostaje neđis. Međutim, u toga ima razvinoženja među učenjacima. I mi ćemo to sa lovom dozvolom spomenuti, spomenuti kako bi, kako bi mogli da, jel, da toleriramo ono koji se razilazi s nama u tome. Svata je. A? Možda je jasno. Pa kažem ti, to me sad razilaže među učenjacima. Ispravno, inša Allah, ta'ala, Allah, hvalim, da može da se nosi, a? ali ne smije u njoj da se klanja. Svata što bare kada A? Međutim, drugi učenjaci, većina učenjaka, učenjaka kažu da nije dozvoljeno nikako da se, da ne može da se, da se uštavi, a, kako se kaže, koža od svinje nikako. Odnosno, može da se uštavi, ali sa tim ne biva ne biva čista i to je ispravno, inša Allah, da ne može da se, e, koža od svinje ne može da postane čista. Ona je uvijek prljava. Svata što bane kalofik. Za alkohol je, je, može se koristiti u zadovore? Može, inša Allah, da. Pa ne kaže on to, to kaže učenjaci, ja vidim. Ne, alkohol je, razilaže, mi smo spominjali to, Habibi da li je prljak ili je čist. Pa smo rekli da ima razilaženja oko toga. Ha? Tako, oni jedni kažu da je neđis, a drugi učenici kažu nije prljak. Svataš. Dakle, sve ono što je a, haram da se jede i da se pije, ne mora da znači da je prljavo vanštinski. Svatate ovo bare kao figu. Ha? Pa smo rekli, ako korištenje alkohola kao napitak, nema razilaženja među učenjacima da je haram ali njegovo korištenje vanštinsko, da li je čist ili je prljav, u smislu ako ti padne na odjeću, da li moraš da opereš to mjesto gdje je pao alkohol ili ne moraš, to smo spomenuli. Da ima razilaženje među, to, među, među učenjacima u toj meseli, svatate. A? I dakle, kada god spominjemo dakle, ova razilaženja, spominjemo ih sa jednim ciljem, a to je da tolerišeš u ovim stvarima ono koji ima drugačiji stav, svataš bare kalaufiku. A? I mi kažemo, kada govorimo o ovoj toleranciji, onda to samo u stvarima fika, gdje su se različili imami. Ako su se različili imam, imam Ahmed, imam Šafija, imam Malik, onda sa kojim pravom onda imaš ti mene da, da me maltretiraš. Svatate ovo bare kada fika. A? A? Dakle, ovo moramo, ovo moramo da naučimo. A? A to se sad zove vera. Dakle, opreznost insana. I vera je jedno od svojstva imana. Werab znači da ostaviš ono što je ostavi dozvoljeno, ali iz straha da će ti škoditi na ahiretu, ti si ga napustio na dunjalu. A? Ali ne kažeš, ej, to je haram i da maltetiraš ljude, da ih fataš po džadi, slušaj ti, ne. Ali iz opreznosti, dakle, bojiš se da će ti škoditi, a? ti si ga ostavio. Iako vanšinski ukazuje našta na, na, na dozvoljenost. Da, subhanallah. Eto, s obzirom na što tu došli. وفي الجنات يعليك سألت الله يجزيك وفي الجنات يعليك على الدنيا أيديك خصاب ما بها جذب على أزهر باسمك الدرب شذا بفخارك الركب وأزهر باسمك الدرب أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب ليحفظ قلبك الرب www.spautalk.com Soba put vjernika